Eh, ez behintasuna da, uh, nahi baduzu, administratiboki eh, kontratuak burasoekin pasatzen ditugu, bakarka. baina gero, egunerokoan, konkretuki, denak okupatuko gara gira aurguzietaz. Beraz, administratiboki ez da gauza bera, uh, aurzena girela, girelako, etxe batean bezala. Baina gero, uh, egunerokoan, nahi baduzu, aurzen batean bezala, denak elkarrikin nahituko gira, eta aurrak elkarrikin izango dira ere bai. Ikutuko hori proiektu hori uh, behiki... Muntatu da, nola, nola pasada, deia hori, nola bildu zizte eh, artean, esplikatzeko piskat... Eh... Eh, nahi baduzu, duela hiru urte, eh, beraz, eh, endaia eta angiruko errietan, aurtzein etxe batzuk sortu, sortu berriak ziren, eh, eskoalunak, eta haiekin kontaktuan txartu eta gu motibatu gira mm, proiektu hori doni manerat, eh, garatzeko, uh, ez baitzen egitura eskualunik, ez eta elebidunik, Beraz, erriko etxearekin kontaktuan txartu, txartu gira. Beraz, proiektuak intilisatu zaie eta eta beraz eh, arazoa zen eh, atxematea be lokala bat. Proposatu digute pol Petit Enfanz eh, gune hortan man bat montatzea, baina demora hartzen du, eta beraz luma itxi eta jakin dugu berriko etxeak proposamen guziak aztertuko zitula. Eta beraz eh, gure proiektua erriko etxari proposatu dugu. Beraz, eh, lau eh, zain izanen gira, Joana, Zelin, Maiena eta ni. Behatzi aurrekin hasiko gira, eta noski hilabete uh, batzuen buruan esperientziarekin eta hori guzi amabirekin uh, segituko ginuke. Euskaraz osoki, noski uh, gurasoak ez badakite Euskara hoien uh, aurrak plazek handiz hartuko ditugu eta Euskaraz bizi nahi dugu eta Euskaraz lanekin nahi dugu. Hori irailan hasteko, bentuko uh, lokaletan zizte, obrak egiten? Bai, uh, beraz hor, uh, obretan hasiko gira ekaina hastapenean, tinta, tinta eginen dugu, uh, egin behar dira ere konponketa batzuk, hurra, uh, uh, hasiko gira pixkanaka, pixkanaka, eta gero, tinta egin eta gero, materiala sartuko dugu, eta dena ongi antolatuko dugu, gure uh, lan eh, aurzein etxea. Zendako nahi hori, ziburun uh, eh, aurtzein etxe baten sortzeko, boa, espekatu duzu epizkat uh, eh, nola, nola ganden, me, uh, behar berezi bat irantzuteko da, zuen ustez? Uh, Eberhan dugun bezala doi manen deia ez da egiturarik, uh, ziburun bazen, uh, luma eta be hori etxe eta uh, buraxo batzuk behar egon dira, eta beraz uh, aukera zen uh, behar hori erantzuteko. Nahi bat duzu, oinarrizko helburua dugu eskualaz bizitzea eta ezitzea permititzea tipidanik, hori argi da. Ezik eta ahloan, nahi bat duzu, as, gure asmoa da zinez aurraren eh, beharra eta erritmoa respetatzea, eta hori eh, tale txikia izanki horrek eh, hori posibili izango dugu. Zinez giro goxo batean handitzea eta be, batean bezala. Gero gehitzeko, nahi ginuke ere bai uh, eh, Baskaria eta, eta Krakada guaurrek egin, elikadura xanoekin, eta nahi ginuke ere bai lan egin uh, eh, urbileko ekoizideekin. Beraz, uh, eh, Baskaria, uh, Ziburuko erosi, uh, kompotak uh, jaurtak, uh, emengo baserriekin lan egin, eta guretako hori importantea da, garantzitsua da ere bai uh, aurrak ongi jatea. ongi loho, ongi dian, ongi jostatu, ora, Eh, hori da oinahia ongi onditzeko. gero aur, gehiago, ferran duzu amabi gehien, ez duzu gehiago, esporik gehiago ere aurtzea. Eh, posibe egin gero amase era pasatzea, baina gure asmoa zinez da amabi, amabi dekin egotea. Horra, goxotasunean uh, lan egiteko eta horra, gero antolaketa mailan ere bai, aurtzain bat eskaz bali ma da. Posibe egin duke ilunaka segitzea. Hora, burasoak eta ez iltezke trebatuak. Ah, beraz, momentuko mail gune bat badugu, beraz eh, emanen dizuat, txukutxuku.mam abildua gmail.com eta mail bat igortzen alda eta irailetik goiti noski telefono bat eh, izanen dugu momentuko ez duguna.